Išeimo knyga, 15 skyrius. Tada Moze ir Izraelitai gėdojo viešpačiui šią giesmę. Gėdosiu viešpačiui, nes jis šlovingai nugalėjo. Jis žirgą ir raitelį įmetė į jūrą. Mano stiprybė ir giesmė yra viešpats. Jis tapo mano išgelbėjimu Jis yra mano dievas. Aš jį šlovinsiu. Jis mano tėvų dievas. Aš jį aukštinsiu. Viešpas yra karžygys. Jahve yra jo vardas. Farono kovos vežimus ir jo kariuomenę jis įmetė į jūrą. Jo rinktinius karo vadus paskandino raudonojoje jūroje. Gelmes apdengia juos. Jie nugrimzdo į dugną, kaip akmuo. Tavo dešinė viešpatie pasirodė šlovinga savo jėga. Tavo dešinė viešpatie sutriuškino priešą. Savo šlovės didybę tu parbloškiai tuos, kurie kėlėsi prieš tave. Tu siuntei savo rūstybę, kuri suėdė juos kaip pražienas. Tau papūtus sujudo vandenis, sustojo kaip siena ir gelmės sustingo jūro širdyje. Priešas tarė, vysios, sugausiu, pasidalinsiu grobį, pasitenkins mano įstra. Ištrauksiu kardą, juos sunaikins mano ranka. Tu paputei savo vėju ir jūra uždengė juos, kaip švinas jie nuskendo galinguose vandenyse. Viešpatie, kas yra tau lygus tarp dievų? Kas yra toks šlovingas šventumu, didingas gyriumi ir savo stebuklais? Tu ištiesi savo dešinę, juos prarijo žemė. Tu, būdamas gailestingas, vedei tautą, kurią atpirkai savo gale vedei ją į savo šventąją buveinę. Išgirs tautos ir sudrebės, baime apims filistinus, nusigas ir Edomo kunigaikščiai, Moabo galingosius apims drabulys, neteks jėgų visi Kanano gyventojai, juos apims siaubas ir išgastis dėl tavo rankos galybės, jie sustinks kaip akmuo, kol pereis tavo tauta viešpatie, kurią įsigijai. Tu įvesi juos ir pasodinsi savo paveldėjimo kalne, į vietą, kurią tu viešpatie pasirinkai, kad gyventum, į šventyklą, kurią padarė tavo rankos. Viešpats karaliaus per amžius. Farono žirgams, kovos vežimams ir raiteliams, ėjus į jūrą, Viešpats užliejo juos vandenimis, o izraelitai perėjo sausų jūros dugnu. Tada pranašė Mirjama, Arono sesuo, paėmė būgną ir visos moteris, eidamos paskui ją su būgnais, šoko. Mirjama pritardama gėdojo, gėdokite viešpačiui, nes jis šlovingai nugalėjo žirgą ir raitelį jis įmetė į jūrą. Moze vedė Izraelį nuo raudonosios jūros ir jie įėjo į šūro dykumą. Tris dienas jie keliavo dykuma ir nerado vandens. Atėję į Marą, jie negalėjo gerti Maros vandens, nes jis buvo kartus. Todėl ta vieta vadinama Mara. Tauta pradėjo murmėti prieš mozę, sakydami, ką gersime. Jis šaukėsi viešpaties. Viešpats parodė jam medį, kurį įmetus į vandenį, vanduo tapo saldus. Čia jis davė jiems įstatymą ir nuostatus, ir čia jis išbandė juos. Jis sakė, jei atidžiai klausysi viešpaties, savo dievo, ir darysi, kas teisų jo akise, kreipsi dėmesį į jo įsakymus ir laikysiesi visų jo nuostatų, tai ant tavęs neužleisiu ne vienos tų nelaimių, kurias užleidau ant egiptiečių, nes aš esu viešpats, tavo gydytojas. Jie atėjo į Elmą, kur buvo 12 vandens šaltinių ir 70 palmių. Ten pasistatė stovyklą